Thank you. հարգելի գործընկերներ, սրտանց Շնորհավորում եմ ձեզ եւ համակարգի բոլոր աշխատողներին, որ աշխատողի օր մասնագիտական տոնի կապակցությամբ։ Առողջապահությունը հասարակական սոցիալական կյանքի անբաժանելի մասն է։ Զգալի է համակարգի աշխատողների ավանդը բնակչության առողջության պահպանման, առողջ սերնդի աճեցման գործում։ Այսօր կայուն զարգացում է ապրում առողջապահության ոլորտը եւ մշտապես լինելով երկրի իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում, տարեց տարի կառուցվում եւ շահագործման Երևան են հանձնվում նորանոր բուժ հիմնարկներ, հագեցվելով ժամանակակից սարքավորումներով։ Փորձառու բուժ աշխատողների շարքերը համալրվում են բժշկական բարդ տեխնոլոգիաներին տիրապետող երիտասարդ մասնագետներով։ Առավել մեծ է բուժաշխատողի ավանդը ռազմական իրավիճակում, երբ նրա գրագետ ու արագաշարժ աշխատանքի շնորհիվ անհնարինը դառնում է հնարավոր։ Ինչպես Արցախի ազգային ազատագրման պայքարի տարիներին Այնպես էլ 2016 թվականի ապրիլյան քարորյա թեժմարտական օրերին բժիշկը ցույց տվեց, որ նրա մասնագիտական ունակությունները մեծ նշանակություն ունին ինչպես խաղաղ, այնպես էլ պատերազմական ժամանակահատվածում բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման գործում։ Ու ինչպես հայ զինվորը, այնպես էլ հայ բժիշկը պատվով դուրս եկավ ստեղծված իրավիճակից։ Ռազմական բժիշկներին զուգահեռ Արցախի առողջապահության համակարգի եւ Հայաստանի Հանրապետությունից ժամանած բժիշկները թե ռազմադաշտային եւ թե հիվանդանոցային պայմաններում օր ու գիշեր պայքարում էին յուրաքանչյուր վիրավորի կյանքի համար, կատարելով բարդ վիրահատություններ։ Բարձր են գնահատում նաեւ միջին եւ կրտսեր բուժ ազնագազմի կատարած աշխատանքը, քանի որ նրանց արագաշարժ աշխատանքի շնորհիվ հնարավորություն ստեղծվեց փրկել բազմազան անթիվ կյանքեր։ Այդ օրերին արտակարգ ռեժիմով էին աշխատում լղը առողջապահության բոլոր հիմնարկները։ Պետք է առանձնացնել նախ Մարդագերտի շրջանային բուժմիավորման աշխատակիցների աշխատանքը ովքեր այդ օրերին մոտ գտնվելով առաջնագծին առանց խոճապի մատնվելու գերազանց կատարել են իրենց մարտական պարտականությունները։ Մարտունու եւ Հադրութի շրջանային բուժմիավորումների աշխատակիցների աշխատանքը, ովքեր կատարել են վիրավորների տեղափոխում ցուցաբերելով առաջին օգնությունը։ Առանձնահատուկ ղեր ծանրաբերվածությամբ էր աշխատում հանրապետական բժշկական կենտրոնը, որտեղ հանրապետության տարբեր շրջաններից Ստեփանակերտի շտաբ բուժող ինքնության կայանի եւ շրջանային բուժմիավորումների սանիտարական մեքենաներով տեղափոխվել են առավել մասնագիտացված բուժօգնության կարիք ունեցող վիրավորներ։ Ստեփանակերտի շտաբ օգնության կայանի անձնակազմը նույնպես աշխատել է բարձր պատրաստականության ռեժիմով իրականացնելով վիրավորների տեղափոխումը։ Արևիկ մանկական բուժմիավորումը վիրահատված վիրավոր երեխաների առողջապահությամբ մտահոգված մտահոգում էր ամբողջ տարածաշրջանը։ Կրկին շնորհավորում եմ բոլոր բուժաշխատողներին մասնագիտական տոնի արդիվ, մաղթում ամենակարևորը խաղաղություն, առողջություն, ընտանեկան բարեկեցություն եւ մասնագիտական նորանոր ձեռբերումներ չափազանց բարձ ու պատասխանատու աշխատանքում։ Շնորհավորում եմ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Արմեն Մուրադյանի անունից բոլոր բուժաշխատողներին եւ մաղթում հաջողություններ։ Հարգելի ներկաներ, Դերևս յուրաքանչյուր ոլորտում նշանակալից արդյունքներ կարող են արձանագրվել մի միայն համախմբված անմնացորդ նվիրված աշխատանքի արդյունքում։ Հենց այս գաղափարի գիտակցումով երախտագիտությունս եմ հայտնում բուժ աշխատողներին հայրենիքի սահմանները պաշտպանության գործում դրսևորած ազնանվեր խիզախության համար։ Կյանքին սպառնացող վտանգի պայմաններում մասնագիտական բարձր պատասխանատվություն ցուցաբերած, ինչպես նաև բուժ ապահովման ու կազմակերպչական աշխատանքների ժամանակ աչքի ընկած ու մարդկային կյանքեր փրկած Արցախի առողջապահության համակարգի մի շարք աշխատողներ ապարգևատրվում են ԼՂՀ վարչապետի, Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի եւ ԼՂՀ առողջապահության նախարարի ապարգևներով։ Հայաստան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Առողջապահության նախարարի 2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 115 ահրամանի Բուժաշխատողի օրվա կապակցությամբ մասնագիտական գործունեության նկատմամբ ունեցած բարեխիղճ վերաբերմունքի եւ ամբաստիր աշխատանքի համար շնորհակալագրով եւ պատվոգրով ապարգևատրել հետեւյալ բուժաշխատողներին. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի շնորհակալագիր։ Շնորհվում է Սամվել Վլադիմիրի Մուսայելյան, Հանրապետական բժշկական կենտրոնի մարզաց Ազգանուշ Արտյոշի Բադալյան, Ասկերանի ՇՎՄ շտաբօգնության բժշկուհի։ Երեք ավ որոշման բուժաշխատողի օրվա կապակցությամբ եւ բժշկության բնագավառում մասնագիտական կարողությունների դրսեւորման ու ձեռք բերած հաջողությունների համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետի հուշամեդալով եւ պատվոգրով պարգևատրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության համակարգի ներքոնշյալ աշխատակիցներին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետի պատվոգիր։ Շնորհվում է Վячеслав Վլադիմիրի Գրիգորյան, համաճարակաբանության եւ հիգիենայի կենտրոնի վարորդ։ Արտաշես Ալեքսեյ Սահակյան, համաճարակաբանության եւ հիգիենայի կենտրոնի հադրութի շրջանային բաժնի ախտահանող։ Լազիկ Սուրգենի Հակոբյան, Հաթեքի տեղամասային հիվանդանոցի շտաբ օգնության վարող։ Ռուբեն Ռոմիկի Բաղդասարյան, Մարտունու ՇԲՄ վիրաբուժական բաժանմունքի պետ։ Տաթևաթինը ողջունում եմ բոլորին, շնորհակալություն հրավերի համար, փորձեմ կարճ լինել։ Նախ ես բարեմաղթանքներն եմ վերել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Զինված ուժերի գերատեսչության ղեկավարությանը, իրենց շնորհակալական խոսքը, շնորհավորելով բուժաշխատողի օրվակապակցությամբ եւ ինչը կուզենամ առանձնացնել, դա ապրիլյան մարտական գործողությունների ընթացքում, երբ մեր կողքին կանգնած է նաեւ քաղաքացիական ուժ անձնակազմը իր ուժերով եւ միջոցներով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը դա այն հանրապետությունն է, որտեղ առանջատել զինվորական բժիշկ, քաղաքացիական բժիշկ դա հարաբերական եւ ժամանակավոր հասկացություն է։ Սա այն պետությունն է, որը տարին 12 ամիս եւ յուրաքանչյուր օր պետքա պատրաստ լինի մարտական գործողությունների։ Մենք գիտենք, թե մեր դիմաց ինչպիսի հակառակորդ է կանգնած։ Նման այս միջոցառումները նաեւ Ռախնիչը իրականացվել է նաև Արցախյան գոյապայքարի ժամանակ։ Այստեղ նստածներից մեծ մասին ճանաչում եմ, մի մասը եղել են, մասնակցել են եւ նույնիսկ այսօրվա մարտական գործողություններին շարունակել են իրաց մասնակցությունը, մի շարք ուժ անznակազմ, այդ թվում եւ ուժքույրեր, եւ բժիշկներ, եւ վարորդներ։ Ես իմ խորին շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ողջ ուժ անznակազմին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության, մեր տիկունքում կանգնելու իրենց ուժերով միջոցներով մեզ աջակցելու եւ այս ապրիլյան գործողություններին պատվով դուրս գալու համար։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի հրամանով բարեխիղճ ծառայության վիրավորներին ժամանակին եւ արդյունավետ բուժողություն ցավերելու տարահանումները ժամանակին կազմակերպելու համար մի շարք բուժաշխատողներ հրախուսվել են պաշտպանության նախարարի կողմից։ Հայրապետյան Համլետ Վալենտինի, պատկերատրվել է Ներսուն Ստեփանյանի մեդալը։ Թովա Վլադիմիրը Մուսայելյանի պատմվածքի Վանյան Գագիկ Սերգեյի պատմվածքի Ես մեծ սիրով ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս մասնագիտական տոնի արդիվ, օր, որ, որը թույլ է տալիս մեզ արժևորել ուժաշխատողի դերն ու նշանակությունը հասարակության մեջ։ Եվ դրա վառ օրինակն էր ապրելյան պատերազմական գործողությունների ընթացքում ցուցաբերված շատ բարձրորակ եւ օպերատիվ բուժողությունը մեր վիրավոր զինծառայողների, ազատամարտիկների, կամավորներին եւ խաղաղ բնակիչների։ Եվ դա թույլ տվավ մեզ փրկել մեր հայրենակիցների կյանքերը։ Դա իրողություն դարավ իշնորի վերջին տարիների մեծ ֆինանսական ներդրումների մեր առողջապահական համակարգում, որի իշնորի մեր բուժմիավորումները իրոք հագեցված են անհրաժեշտ սարքավորումներով եւ բուժպարագաներով, բայց ամենակարևորը այն է, որ մենք բուժաշխատողներս նվիրված ենք մեր մասնագիտությանը եւ մեր ժողովրդին։ Առանձնահատուկ ուզում եմ նշել այն հանգամանքը, որ ապրիլյան իրադարձությունների ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարար Պարոն Մուրադյանի, մեր Հանրապետության առողջապահության նախարար Տիկին Աթայանի, Պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի ռազմաբժշկական վարչության պետ գնդապետ պարոն Խաչատրյանի համագործակցությունը գտնվում է շատ բարձր մակարդակի վրա, որի իշնորհիվ հաջողվեց շատ հրատապ կարգով լուծել անհրաժեշտ խնդիրները այս ամբողջը համալիր գործողությունների վերլուծումը թույլ է տալիս մեզ հիմա բարձրաձայնել, որ այո, մենք մեր հանրապետությունում ունենք կայացած առողջապահական համակարգ, որը պատրաստական է ընդունելու յուրաքանչյուր մարտահրավե, թե խաղաղ պայմաններում, թե ռազմական իրավիճակում։ Սակայն միևնույն ժամանակ մենք պարտավոր ենք բարձրաձայնել, որ ունենք դեր բացեր, ունենք անելիքներ, եւ պատրաստ ենք մեր մասնագիտական ունակությունները եւ գիտելիքները ուղղել այդ բացերի խնդիրների լուծման համար հարգելի գործընկերներ, ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս մասնագիտական տոնի արդիվ։ Ցանկանում եմ, որ մեր ամենօրյա քրտնաջայ, սակայն մարդասիրական գործում, չնայած խնդիրներին, չդադարեցնենք զգալ մեր աշխատանքի, մեր առաքելության կարևորությունը։ Ցանկանում եմ բոլորիս հաջողություն, երջանկություն, բարեկեցություն եւ ամենակարևորը բոլորիս առողջություն։ Շնորհակալություն։ Անձամբ ինձ համար որպես առողջություն հաղորդաշարի երկար տարիների խմբագիր շատ ուրախացրեց, որ ապարգևատրվեց մեր սիրված եւ նվիրյալ մասնագետներից մեկը, որովհետեւ կյանք ապարգևեցիք երկու փոքրիկի։ Ինչ էր այս ապարգևը ձեզ համար։ Դա իմ մասնագիտական պարտականությունների իրականացումն էր առաջի հերթին եւ երկրորդը այն մեծ զգացումը որ բոլորս պետք է համախմբվենք եւ պայքարենք մեր ճշնամու դեմ եւ պետք է օգնություն ցույցտանք թե զինվորականներին թե խաղաբնակչությանը Մարգարեն երբ արդեն փոքրիկներին հրաժեշտ տվեցիք ողջ ու առողջ գնացին ինչ իրավիճակ էր տիրում բուժմիավորումում կար կարոտ այո այո դա մեծ բավականություն էր ապարգևել էր մեզ բոլորիս։ Համակել էր մեզ բոլորիս, մեզ բավականություն։ Շնորհակալություն։